Book 2 Otsi Otsi Patara dialogi pirveli Patara dialogi 1 Qudrod moeçqved Qudrod moeçqved Tavi igrzenit rogort sakutar saxlshi Tavi ise igrzenit rogort saxlshi Ras dalevt da რას დალევთ? გიყვართ მუსიკა? გიყვართ მუსიკა? მე მიყვარს კლასიკური მუსიკა. მე მიყვარს კლასიკური მუსიკა. აი, ჩემი დისკები. აი, ჩემი დისკები. უკრავთ რომელიმე ინსტრუმენტზე? უკრავთ რომელიმე ინსტრუმენტზე? აი, ჩემი გიტარა. აი, ჩემი გიტარა. გიყვართ სიმღერა? გიყვართ სიმღერა? ბავშვები თუ ყავთ? ბავშვები თუ ყავთ? ძაღლი თუ ყავთ? ძაღლი თუ ყავთ? კატა თუ ყავთ? კატა თუ ყავთ? აი, ჩემი ციგნები. აი, ჩემი ციგნები. ამჟამად ამ ციგნს ვკითხულობ. ამჟამად ამ ციგნს ვკითხულობ. რისი კითხვა გიყვართ? რისი კითხვა გიყვართ? გიყვართ კონცერტზე სიარული? გიყვართ კონცერტზე სიარული? გიყვართ თეატრში სიარული? გიყვართ თეატრში სიარული? გიყვართ ოპერაში სიარული? გიყვართ ოპერაში სიარული? ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de